شهرهایی که دولت ها اجازه تبلیغ جماعت نمیدن آیا نگاه کردن سریال ها و فیلم ها مذهبی که صحابه طبق احادیث صحیح در رسانه ها به نمایش میگذارن اشکار دارد یا خیر چون فیلم ها اشنایی به صحابه ندارن این که شما میگین فیلم ها طبق احادیث صحیح است کجا میدون احادیث صحیح هست و شما احادیث دیدید خاندید اگر میدانی احادیث را پس نگاه کردید فیلم برای تو جائز نشد چون سوال گفته که ما نمیدونی نگاه میگتا تا زندگی ریال یاد پس نمیدونید آیا فیلم ها مطابق خود احادیث هستن نه نیستن مطابق احادیث نیستن همون سریالی برای حضرت عمر درست کرد بری خانومه صحابر نگاه بکنی اونها لخت بودن سرهای برهنه داشتن بدون حجاب بودن کجا اینجوری بودن صحابه کرام اینها درست نیست اینها رو نگاه نکنید اینکه حالا این فیلمش افراد مذهبی درست کرده باشه غیر مذهبی اینها خیانتن چرا خیانتن چون بخش های درست اینها دیگه اول به تصویر کشیده نمیشه دو به تصویر کشیدن شخصیت های اسلامی مانند صحابه کرام این خودش جرمه من به طور مثال آقایون هست ها رو دیدید حضرت عمر به محض بیشنی فورا اون آقا تصور بشه این عمره مگه عمر همین بوده یا فیلم حضرت یوسف وقتی درست میشه خانمای پیامبر به تصویر میکشن یا انبیار به تصویر میکشن آیا وقتی که شما نگاه میکنی سوره یوسف میخوانی فیلم یوسف رو نگاه میکنی این یوسف بوده این واقع معصوم پیغمبر همین بوده آیا همسر یوسف همون خانمی بوده در هر فیلم با یک نقشی بازی میکنه گاهی در نقش یک معشوقه بازی میکنه این همسر پیغمبر شد یا همین آقا در یک نقش دنبال دختری هست و عشق داره بازی میکنه اینجا در نقش پیغمبر بازی میکنه این واقعا درسته که اون داره عمر رو تصویر میکشه عمر همینجوری بوده تصورات شما فاسد میشن ذهنیت شما داری خراب میشه اینها رو داستانها رو داستانهای اونها رو یاد بگیری نه تصویر اونها تصویر اونها کارهای درستی نیست اینها